amici, buonasera a tutti, questa è la quinta puntata di Sui Generis, sono rimasta agli anni Ottanta ma posso migliorare. Oggi sarà una puntata uh, che parlerà delle, delle rapper femministe e, e che avrà diciamo, questo tema per me anche un po' difficoltoso perché ho qualche problema tecnico che cercherò di risolvere con la mia dote di problem solver. Ehm, allora, la prima cantante di cui voglio parlarvi ha un, un nome abbastanza difficile da pronunciare e io ci proverò adesso perché si chiama Awof Wafina. Farò uno spelling A-W-F-W-A-F-I-N-A. -W -F -W -A -F -I -N -A è una rapper femminista um, che è diciamo di origini asiatiche eh, che proviene dalla Queens. Il, il, il brano oh, che voglio ascoltare qui con voi oggi è un brano che si chiama My Bag che lascia poco all'immaginazione by Veg come mai la mia vagina che lei diciamo che, che, che, lei canta come una celebrazione delle donne e che canta anche in qualche modo per andare contro alla canzone di un rapper sempre americano eh, che si chiama Mike Avalon che eh, in qualche modo aveva cantato un pezzo che si chiama um, My, eh, My, Dick. Quindi l'ascoltiamo adesso con questo pezzo e mm, ci eh, sentiamo tra poco, a dopo siamo qui sul, per, nel martedì eh, femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa. my veg like an operatic ballad. Yo, veg like grandpa's cabbage and my veg effortless. Yo veg ads on Craigslist. My veg, squirt aloe vera. Yo veg, look like Tony Danza. My veg, like tasting heaven. Yo veg, manages a 7-Eleven. Yo, my veg, make your girl panties cream. Yo veg, spreads hepatitis C. And my veg, a chrome Range Rover. Yo veg, hatchback, 81 Toyota. Yo, my veg, Harvard Law School. Yo veg, Apex Technical. My veg, speak different languages. It's whole your Vag, bitch, make me a sandwich. Yo, my veg feel like winning the lottery. Yo, shit got turned down from eHarmony. My veg, one best veg. Yo, veg, one best supporting veg. Yeah, it's time yeah, that we let the world know. What? Bitch, your veg look like Janarino. Aquafina's a genius. What? And her vagina is 50 times better than a penis. It's time yeah, that we let the world know. What? Bitch, your veg look like Janarino. Aquafina's a genius. And her vagina it's two times better than a penis. Yeah, my veg got built-in utilities. Your fat ass is on disability. My veg, a Beyonce weave. Your veg, a polyester Kmart hairpiece. My veg bounce like J-Lo's booty. Your veg like James Lipton's booty. And my veg, it's ornamental. Your veg is a five-hour PBS special. Yo, my veg, feed the homeless. Yo, veg, date the homeless. My veg. Make the dean list. Yo, Vag couldn't pass the HIV test. It's time yeah. that we let the world know, bitch. Your badge is only so-so. Aquafina's a genius, and a vagina is 50 times better than a penis. It's time that we let the world know, bitch. Your veg is only so-so. Aquafina's a genius, and her vagina is it times better than a penis. my veg is Godfather 1, and your veg is Godfather 3. And my veg got a big-ass gun. Your veg is like pineapple cottage cheese. Yo, my veg got 12-inch gold wheels, and your veg got bird poop on a windshield. My veg beats your veg by a million. Your veg is frightening like Serena Williams. Yeah. It's time yeah. that we let the world know, bitch. Your veg looks like Janet Reno. Aquafina. Aquafina's a genius. And a vagina is 50 times better than a penis. It's time what? that we let the world know. Bitch, your vag look like Jetterino. Aquafina's a genius. And a vagina is 50 times better than a penis. Better than a penis. That's what I said though. Better than a penis. Better than a penis. Better than a penis. Better than a penis. Ok, I'm done. In, eh, in radio, sempre con, eh, con Radio Onda Rossa. Um, il prossimo brano che vorrei eh, ascoltare è un brano delle ehm, Crudas Cubensi, o meglio conosciute come Las Crudas, che è un, un gruppo cubano che ha cominciato la carriera mh, mm, durante, diciamo, nel, nel 2000 eh, esibendosi in un uh, festival hip hop uh, cubano. Eh, le, tre, le, tre, componenti del gruppo hanno quindi continuato diciamo, a, a dire, ehm, esprimere eh, quello che era il loro pensiero femminista ma anche diciamo, di, ehm, come, com, di, di, di eh, ehm, portatrici di pensiero femminista e lesbico all'interno di Cuba, tanto poi da voler, eh, diciamo, alla fine degli anni, della, de, eh, de, de, in quel periodo, insomma, del 2000, eh, di, eh, di ehm, andare via da Cuba per poter poi eh, portare questo pensiero anche nel resto del mondo. Le ascoltiamo con il pezzo Nomè de Jaron. Eh, ascoltiamo las crudas. ¿Cubana? Tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante. Posible emigrante. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Hey, no me entrar en España porque como soy negra, pesa esa gente soy extraña y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña, llevando el idioma, viniendo la poma, cogí la guadaña, me la montaña cortando caña, no tengo la gaña, no como la hazaña, y tú no me engañas y en el yo me estoy, para arriba la sierra pa afuera piraña y esta negra no se empaña. Uy, no me dejaron entrar en España Dicen que Cuba tiene mala maña, no me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña que toda nuestra gente se, quiere, quedar aquí y allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí. Desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada. Latinoamérica tiene derecho a emigrar. África tiene derecho a emigrar. Tiene derecho a mirar, Así Tiene derecho a Tercer mundo. Tiene derecho a mirar, No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dice que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tuvo, Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es Nuevo matriarcado, nueva inspiración, tierra madre, super revolución salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes, posible, no real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate, racismo, quítate, clasismo, quítate, quítate Babilón, quítate, quítate ya. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Eccoci di nuovo in studio, eh, siamo di nuovo qui eh, su Radio Onda Rossa, eh, questa è la trasmissione sui generis, ehm, stiamo parlando di cantanti, cantanti te hip hop ehm, abbiamo parlato prima di una cantante americana adesso faremo un focus sulle cantanti spagnole, spagnole e sudamericane la prossima cantante di cui voglio parlarvi è mm, Mar Advertencia Lirica che è una cantante, ehm, cantante messicana eh, che è appunto Zapoteca eh, che mh, mm, diciamo oh, mh, mm, viene conosciuta come rapper cantante eh, mh, mm, prima singola poi con un gruppo e adesso diciamo si occupa di nuovo di fare delle canzoni in maniera, in maniera singola il pezzo che sentiamo adesso è, è ehm, Las Defensias e, ehm, e niente, ce cioè, l'ascoltiamo, è un prezzo del 2008 e mi fa piacere adesso ascoltarlo con voi. Un día como cualquiera, mis planes se me estrellan. Pensaba derribar obstáculos a lo largo de mi guerra. Sabía que era difícil, nada contra la corriente. Pensaba solo en aquello y nada era suficiente. Miraba la pendiente mientras sueños idealizaba. Mis ánimos no caían cuando todo se paralizaba. Corría atrás de todo lo que me diera una señal. Anhelaba ser de todo menos lo que llaman normal. Sabrán si me conocen que lo común no me alborota. Desde la cuna hasta la luna había iniciado mi fortuna. Pues bien sabían mis padres lo que su hija sería. Por eso Ixchel es lo que como nombre me pondrían. Mi niñez fue difícil, adolescencia mucho más. Habían buenos amigos y uno que otro no lo era más. Un día tuve una visión y era aquella salvación. Hip hop llegó a mi vida y la convertí en mi vocación. Anhelo muchas cosas aún, pero sigo en la lucha. A veces hay muchos planes y gente que no los escucha. Se cierran a sí mismos y no ven lo que en sí hay adentro. Tienen miedo de enfrentarse a su yo interno. Las diferencias son lo que hacen bello al mundo. Respeta lo que hago y respeto también lo tuyo. Si todo fuera igual, esto sería tan absurdo tus envidias, observa lo que construyo. La niña que te había sorprendido, deslumbrado y sacudido con un solita palabra. Puedes ver lo que veo, lo que estoy soy lo que siento, solo busco realizar Este y más proyectos que yo tengo preparados No me importa lo que digan, tus envidias e hipocresías no me afectan Esta es mi vida y la construyo a mi manera Pierdes el tiempo en decirme cómo debo de hacerlo No soy lo que tú quieras, como cómo lo lamento Las diferencias le dan sabor a mi vida Y al final del laberinto siempre hay una salida He aprendido a correr y sin muchos tropezones Soy lo que soy, te lo dicto en mis canciones Sí, te lo dicto en mis canciones Después de estar buscando he encontrado mi camino Jamás me he conformado y no creo en el destino No sabía lo que quería antes de llegar al hip hop Y ahora que lo he encontrado de mi vida es el estilo Y digan lo que digan no lo cambio por ninguno No he encontrado otro lugar donde me sienta más a gusto De callar mi voz a decir que no hay que es justo Lo primero un gran error, yo prefiero lo segundo Las diferencias son lo que hacen bello al mundo Respeta lo que hago y respeta también lo tuyo Si todo fuera igual esto sería tan absurdo A un lado tus envidias, lo que Es así como mi vida dio un giro de 180 Dejé de ser la niña que quería alcanzar estrellas Mis sueños realidad ya no son solo promesas No me gusta que me cataloguen si soy mala o niña buena Es por eso que trabajo para ser quien nunca pierda Llámalo ser diferente o llámalo ser auténtica Eccoci di nuovo con dicevo, qualche problema tecnico che adesso vorrei dire, non mi si apre il mio file dove avevo preparato tutto perché non si sa, però io continuo a portare avanti questa trasmissione perché la musica c'è, i ricordi pure e quindi possiamo andare avanti. La prossima cantante di cui voglio, voglio parlarvi e di cui ho trovato insomma, del materiale che mi interessava è Rebecca Lane, femminista guatem- guatemalena è il, il pezzo che, ehm, che, vorrei ascoltarvi con voi, eh, che vorrei ascoltare adesso, si chiama Natura. Ehm, eccola, la lanciamo, a dopo. irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. A consecuencia de tanto pensamiento castrado, herido, occidentalizado, me enseñaron a creer que mi ser es hombre o mujer, una cosa a la vez. El poder de domesticar comienza en tu cuerpo, por eso te imponen un género femenino, masculino y solo eso categorías de algún cerebro tieso. Que es lo que hicieron con mi mente y mi corazón, que me enseñaron a amar solo a la mitad de la población, controlar mi acción, nublaron mi razón con la culpa de ser como soy. Como soy, soy perfecta, la naturaleza es diversa, certezas me quedan. Que las flores y animales son como desean, los humanos son los que limitan, vean. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente, por eso la gente gente no entiende con mis propias reglas que para aprender desaprendí la escuela. Única, e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Que alguien me explique lo que hemos hecho al mundo, hemos jerarquizado como humanos dominado, esclavizado otras especies animales, las matamos para comer de su carne. El arte ha sido encerrado en los museos, aún sostenemos con impuestos a los reinos, aún clamamos que venga la autoridad a decirnos cómo actuar, cómo sentir y pensar. Nuestra conciencia ha sido dividida una automata y otra reprimida. No nos sentimos complemento de la vida, aunque toda partícula en esencia es divina. Por eso ser feliz es mi rebeldía. Transformar mi realidad día a día. Abandonar de la mente fantasías. No dejar escapar a la utopía. Hija de la naturaleza, por eso como ella, perfecta, diversa. Me libero de la cárcel de la mente. Por eso la gente no entiende vivo con mis propias reglas que para aprender desaprendí la escuela. Única e irrepetible mi existencia, ni siquiera la entiende la ciencia. Hija de la naturaleza. Que vivo con mis propias reglas. amici di Nuovi Studio abbiamo appena sentito Rebecca Lane con la canzone Natura. Adesso vorrei parlarvi di un'altra rapper spagnola mh, mm, che si chiama Furia Soprano e eh, che eh, diciamo su Twitter mh, mm, prende un po' com, viene, viene definita come femminista radicale. Si dice rap Feminazi, Pattini Rosa, Bublegum, se, to- se mi si tocca ti ti uccido. Il suo album um, Nessuna lettera di clemenza, così è la traduzione, eh, nella, nella, in questa canzone parla di capitalismo, riflette sulle differenze, le somiglianze, le pressioni che vivono le donne. Ehm, e, il pezzo appunto è quello che, che, che ascolteremo adesso, che si chiama eh, No Hey Clemenzia, eh, Furia Soprano. Somos armadas, habidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada callar. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos, sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa, nubes de algodón, nadie es con cartera. e siamo passati subito così velocemente anche un altro pezzo, un pezzo delle spagnole ehm, de, ehm, Spaldas al patriarcato. Non è un pezzo rap, Furia la risentiamo dopo, ma è un pezzo così un po' più romantico che adesso vi farò ascoltare. E dopo a seguire Furia soprano. alimento, cuerpos mutilados por la cultura del patriarcado sin pensar el hombre lo que nos ha quitado, brujas sanadoras, valientes provocadoras, rompiendo los esquemas que sustentan el sistema, manos arriba, esto es un atraco, que me den lo que en siglos me quitaron. Este es un grupo que è stato attivo per circa un anno tra il 2012 e 2011-2012 e chi ha ascoltato il loro concerto dice che è stato molto bello. Adesso non ci sono più e ascoltiamo il pezzo comunque qui a Radio Onda Rossa. Es lo che passa che nel gioco della vita chi non arriesga non gana, problemi a montones. Para cada uno busco soluciones, con la manada cerca, aquí nadie se acerca, y es esa fuerza la que mi puño expresa. la de todas juntas. Como perras aullándole a la luna, tiros al aire que no se asuste nadie, presencia de mujeres saliendo a la calle. Nuestra historia Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Aullándole a la luna. parte di nuovo Furia Soprano con Noè Clemencia. Eccoci. Venimos armadas, vidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada callías. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, nadie es con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el del sistema Lo alimenta y lo sustenta, fin Machete en mano, mira chulitos a mi pli, Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no No somos perfectas, no, somos muñecas no. somos humildes, delicadas ni pequeñas Penas masticadas crearon nuestra violencia y no No tengo sino si no es Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido No hay clemencia, clemencia, clemencia, clemencia, clemencia Ecco, il pezzo è già finito, adesso mi fa piacere ascoltare un altro pezzo, la cantante si chiama La Otra e il pezzo è il blues della violenza. Non ho trovato grandissimo su questa cantante, l'unica cosa che vi posso dire è che è madrilegna e che il prezzo è evidentemente registrato, voglio dire, handmade, <laughs> se si può dire così, però è molto divertente e mi fa piacere <laughs> ascoltarlo insieme a voi stasera. dicen ante la más mínima rebelión. Violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. de la dignidad de cada persona. Y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. que quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y diez vidas Que resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. La Hotra, il pezzo che mi sembra veramente delizioso, eh, l'abbiamo appena ascoltato, è appunto il blues della violenza. Adesso ascoltiamo un altro pezzo da, um, che si chiama Con la misma moneda. La cantante Gabriella Baga, nata uh, nel 1968 ed è un, nel Nicaragua è appunto una, um, una cantante anch'essa che affronta uh, temi quali appunto le, le, la, la realtà politica del Nicaragua e il femminismo. Il pezzo è con ecco, la misma moneda e um, lo ascoltiamo subito. es gran cantante, te crees presidente y sos un don nadie. Si vas por la calle, recordar respetar. Te parió una mujer, no seas animal. Si tu mamá te viera las groserías de las dos orejitas, te jalaría. Ponete pa' abajo, ponete pa' arriba. Bien lindo te ves con esa barriga. Era Gabi, Gabi Baca, ehm, appunto con, con, la misma moneda Adesso oh, vorrei sentire invece un altro pezzo di una cantante mh, mm, che si chiama Lua, anche questa apertamente femminista anarchica spagnola. Il, il pezzo che ascoltiamo adesso il, si chiama Ganas de Cambiar, Lua. No puedo pensar en lo que será, ya no puedo más. Me cuesta articular palabras que no valen nada, palabras. Rompo el cascarón abro mis alas, no puedo volar. Si me las atan, déjame avanzar. Construir algo más y quien decidió para lo que sirvo y lo que no. lo que sirvo y lo que no. Mil mujeres soy y una pezzo finisce così perché mi sembra evidente che anche questo sia un pezzo diciamo autoprodotto in, eh, in casa, eh, però anche, anche, questo andava ascoltato e mi sembra un pezzo anche <laughs> molto eh, ritmato dai dal bel testo. L'ultimo, l'ultimo, l'ultimo, gruppo che vorrei ascoltare, anche in questo caso si tratta di un, un gruppo spagnolo BKC, che parlando con le compagne sembra che sia uno di quei gruppi che sia passato tantissimo per radio e forse c'è stata anche qualche critica, forse anche troppo. Lo ascolteremo anche stasera. È questo pezzo che si chiama Minori Absoluta, chiude la trasmissione di oggi sui generis. Sono rimasta agli anni Ottanta ma posso migliorare. Eh, ci ascoltiamo ascolteremo il, nel mese di aprile con un altro argomento. E eh, buona serata a tutte. Ascoltiamo le BKC. quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raste el corazón y salga tu rabia tumbando al dolor que le producirá el Estado, ese Estado y sistema que se mueve de la mano de sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta, de las que lucha social No vamos a dejar al capitalismo dándole nuestros sacrificios Sería como un suicidio, aquí está el colectivo siempre en activo Acción directa en una lucha social por la cultura de calle Que no nos falle, porque en cada esquina y avenida Te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma Si no eres de su banda, te tienen detrás de una reja Y te en el banquillo de su ley impuesta Que privatiza, poniéndole precio a tu vida a los que tienen que sufrir la cruda suerte de estar bajo el yugo de los fuertes. Van a buscarte, para pisarte. Negras gotas que de dar patadas indefensos estas rotas. Este es el gota gota de la antorcha que encendieron con su mecha los fetiches de derecha. Manga para los que a su carro se enganchan. Mano de hierro para los que la cabeza sé que pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera que arderá en un momento cuando encienda su mierda. Y el racismo, fascismo, bofobismo como noto del fascismo Empujaremos por el abismo dejándolo caer hasta que explote Como el coyote, burlándonos con un mimi del corre Corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde va Sin más lejos en tu barrio y tu ciudad Como los mandatarios aprovechan de la sociedad Y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad